ยืนเดินนั่งนอนสบายสบายเงาสบาย ต่างนั่งหลุดจากแต่น้อยเป็นท่านที่กันดูดนี่ไปจังตัวกาลังยุตาหลุดสักกังจะเวลาก็ดูสัมยุตาหลุดจปนบริสัทธ์สัมยุตาหลุดจักเป็นมันยุตาหลุดจักท่านใจไหวนี้สัพพุริสัทธรรม คือถ้ำของสัตว์บุรุษผู้ที่มีอัดมีถ้ำมีความดีเป็จะอย่างกับสัตว์บุรุษคือที่เป็นสัตว์บุรุษอย่างนั้นรักษาฐานรักษาขันรักษาหนอกรักษาในปลอดภัยสวยงามเป็นประโยชน์ เกิดขึ้นหมสถานที่ใดเกิดขึ้นในที่ใดผู้นั้นนี้ก็คือกายฟุกใจ อยู่ในคุมใดเป็นประจีบดวงใจเป็นเครื่องประดับมือสังขาโสภโนทำมือหงงามลักษณะหลับแหลกหจับพอเหมาะพอดีหลจับเป็นหลจับท่านหลจับอัฐาที่หลาล่งท่องอัฐันดูตา เป็นสันกูเสียยีเสียยับเองสันจักคนเสียได้จักการได้ควรทำยังไรจักเวลาได้เนาะไม่เนาะหันไม่ได้คิดได้อ่านเลยกำหนดตัวเองไม่ก็เล่นจะคุยจะเล่ยอยูตลอดเวลาเดี๋ยวเห็นเป็นการมีเป็นมาสากวันยิ้มได้จังไงเด้อ จิตดวงใจของตัวใจไม่มีสารมีเวลาไม่ไปกิเลสตันหาจึงจะหนีไปอย่างถึงจะก้มหยาก้มเสือเสียทับเถิมเต็มแหน่นเยอะก็ดีก็ปะเสียให้ถึงตัวเองก็จะมีตัวเองได้รู้ทั่วไป จหน้าแะบเพิ่งเปไหน้ความดีความาเป็นพัพยดีมีทัพย์ดีสัทธรรมถ้าเป็นคนดีพัดเ์ดีสัทธรรมไม่เตียนตัวเองก็เย็นเย็นตัวเองก็เป็นซุกคนอื่นพัพอื่นถือว่าเจ้าของก็พ่อได้รับความสุขความสบายไปด้วยด้รับความรู้ความฉลาดไปด้วย ของเฮาจะสิครับ กายรับใจของเฮาถูกต้องตามทั้งนองของท่านที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้คือจิตใจหน้าหาอุบายทั้งกายทั้งใจทั้งตนอย่างนั้นที่ว่าเป็นอย่างเป็นสายเป็นคือเป็นขางไหลคอยอาศัยสั่งคือสลาด ท่นสินแกงยืนเป็นเล่นพันใบตะวงมีคนขาสาระเท่าใด้องจัดเมืองนี้จิตอาศัยมีคนใจสิ่งหลงเงาเสียระยะเท่านั้นกันแดดกันฝนจึิงจังเลยว่าสดได้สระน้ำนาะทำเป็นแบานเป็นเรื่องทำเป็นสู่เป็นเตียง สียรูปออกไปตัวไหนตัวหนึ่งตัวนี้คุณขายราคาสูงสุดเราก็จะนั่งเดียวกันผมบรับแปลงแก้ไขมันจะมีจังไรก็แปลงไปยังสั่น มันจะเป็นวันสีดีให้มันจะวันสีเสียสีเสียสีทุกสีเนี่ยสีวันหนาวด้านข้าง หาทางเนี่ยแสนหาทางทุกซ้อม ดับแปลงหลุดหลุดกุหลุดหนาเพื่อต้องดับแต่มันโง่มันก็ยิ่งไปถึงขึ้นไม้ปลายทางเหตุมันตรงมันซื้อยิ่งไปก็ถูกเช่นไหนได้เพีนงี่ตัวต้องกันตารถนาสิ่นทุกอย่าง แต่อาศัยความสลาดอาศัยการดัดแปลงดัดเนี่ย คนขี่มันไปของดีมันหายเนี่ยถึงเหตุเนี่ยลำบากผลนี่ก็คุ้มค่า ที่ได้มากเสียมันไปเลย ัดแจงแก้ไขอันใดก็ไหลไปเองถ้ามันเท่หนั่งลงจากผู้จากเขาจากที่สูงเรื่องคือที่ต่ำโดยต่างท่านเหนียวท่านร่างให้มันก็ไหลไปเองแต่มันไหลถึงผู้ถึงเขามันต้องใส่สติปัญญาใส่ใส่กำลัง มันไป็ขึ้นศาสตร์สิ่งมันไป็ขึ้นว่ามันขึ้นเองมันขึ้นก็ได้ ใจทำงมันเห้าไปทั้งนั่งเดียวกันไหลตำด้วยไปหขาวดัดแปลงแก้ไขจิตใจมันไหลคือดั่งตำโทรศัพท์มันไปคือด่านตำให้เห็นจิตไปด่านสูงจะเป็นอินเป็นเพิ่มเป็น เทวเทวดาต้องรักษาต้องขากเพี้ยนต้องรัดแต่เป็นโลกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ที่ได้สานก็ต้องรัดแต่แกใช้อันใดมันไหลไปเองคือหน้ามันไหลจากคู่จากเขาบางท่านสองท่านเหนอยหายมันก็ไหลไปพ้ามันถี่ตาม จะรับแสงแก้ไขกับท่านั่งนั่โชคลาภอันเลิศอันประเสริฐถื่เกิดมาเป็นมนุษย์ข้าง้านั่งมนุษย์เจตุของเราในฐานะอันเลิศถรือมาเกิดเป็นมนุษย์คือจับมีชั่วพิษถูกต่างๆพอที่จะรับแจงแก้ไข เอาใจตัวได้จิตใจกับจิตจิตใจสิ่งสูงพอฝึกสอนได้ถึงเด็กเป็นความดีเป็นมนุษย์แล้วบ่สิเมื่ออ่านอันใดมีแต่กินแต่ขี่แต่เพิ่มแต่เพิ่มตามเรื่องนั้นจะว่าแปลก ไหนก็ษัดรถั่วใจอยาให้จิตใจทั้งให้ดี อย่ากให้ใจขาดทั้งให้ดีอย่ากมีความสุขมันเป็นยากพาถึงกิเลสปัญหาแต่ถึงอย่างนั้นแต่บริววิสัยผู้ที่รับแต่งจากของรับแต่งก็ได้พาถึง มันก็ยามันเขาจะเอาความดีจากมันมันก็บอบอบอต้องเสียเลยนะคนบอไปสับไปฟันไปตัดมันก็บอเป็นกูดีซาลาบอเป็นด่านเป็นเรื่องบอเป็นตัวเป็นเสียงเป็นสู่เป็นเก้าอี้ให้เขาเขาบอกนะตัดมาแต่งมันนี่จิตใจเของเขาคือกันมาอัดเอาท่านไปสักแก่บออัดเอาท่านไปรัดแก่ ปล่อยไปตามเรื่องมันก็ทั้งนั่งเดียวกันมันบกเป็นสื่อเป็นเตียงเป็นยึดเป็นดีให้ธรรมะจะเป็นเสียงรับแปลงกายว่าใจใจทางเป็นอย่างรับแปลงความแต่มีเนื้อแน่นของจิตของใจให้คลองให้ใสให้ขาวให้สะอาดโอเค มมาตามกำลังศรัทธาของเฮาทานบัตถุไปหนอกแต่เพื่อทานได้สัตว์มันกระท่านเป็นอย่างนกยังหมดมันขาดมันขาดหนีไปหายดูไปเต่าเขามันมันกระหักกระแท่งกระแดงกันอยากกันกินเป็นเป็นไใจโลกแอนเอาไข่กินให้มันแค่ที่มันหนวมันสิอยากสิกิน องใหญ่กุ๊กไปหลุดกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กไปกินเนื้อติดตายมันก็ยังแดงให้หลุดเต่าขามันสำหรับความแข็งความัดความเห็นมันยังนีเหตุใดทำใดนนเสียสละความสุขของตัวตัวหลุดตัวเต่าหมายถึงสัตว์ อย่างการให้ท่านสัตว์มันกระทำได้เมือนนีท่านกระทำได้ให้ท่านภายนอกให้ท่านวัตถุให้ท่านภายในให้ท่านที่เดือจัญหาให้ท่านชีวิตที่ว่าให้ท่านคนเสียสาลามกตกไปจากใจมันเป็นท่านภายในท่านเสียหนึ่งท่านย่กแต่ท่านในอันนี้เสียงหลาย รูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ท่านเจนี่ท่านก็ไม่ให้ท่านเห็นท่านให้ไปหึงไปหวงกิเลสปัญหาแบบไปหึงไปหวงกันเจอยสารลามกแบบมันมีการทำลายข้างสารความอยากท่ามใจมันมีะเกคนเหรอคือได้สำหรัไปไหนคือได้ปล่ว่างไปไหนให้จังเชื่อคือหนั้นดีคือได้ แต่มีแน่เนี่ยในจิตในใจเวทพละหาท่านอันใดผู้นั้นเพื่อผู้นั้นเสียเขาตอนนี้นิ่งท่าตัวเองกับเหยียดหลอกครับของอื่นว่ามันมีความสุขความสบายพอเราลึกถึงการทำดีทั้งเสียเดียวนี่มีทานภายใน ันอยากนอนท่านมันไปซะนี่นี่นี่นางพลานามันเจ็บมันปวดแต่ท่านมันไปซะนี่คือของมันมอกขางไว้คิดนอกใจ ให้เสียเอาไปทั้งไหนก็เอาไปทานภายในทำลายใจทั้งตัว คือทานจริงสีเสียสีเสียสีชัดของในคิด กออกไปหูมดออกไปทำลายท่านไทยไหมมีอันนี้สงไงอันนี้สงหลาย เป็นท่านไทยเนาะมีอันนี้สงเอาให้ไปเนี่ยสับตัวบุคคลรับบุคคลนั่นนั่นกับบุอิจฉาเหยียดเบียนเฮ้าเขามีโอกาสเวลาเขาจะตอบแทนบุญคุณเฮ้า ผู้ที่บ่มีบุญมีคุณผู้ที่บ่มีบุญมีคุณนั่นก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนอกจะกสัตว์ที่ไร้ฉันนั่นก็ยังจับบุญจักคุณคล้องกันสัตว์ที่นี่อุปนิสัยสัตว์ที่ดี อย่างไม้ที่เขาอย่างเราผมบอกกัดเจ้าของง่ายๆด้วยมันดูจับมาขุ่นเจคล้อง หากยังเจะาของเห็นหน้าเห็นตาจะาของไปหาจะแจ้งหางเดือดเดือดเดือดเลยหางหอนหรความดีใจแต่ลาตาใสให้ดูหูภาตาให้มั่นจนตายไหลเรื่องนกก็ตีสัตว์นกแขกถ้าเกิดไปเจาะเคยไปเกิดเป็นสัตว์ไปเกิดทนั่น เวลาไปลงกินเขาในถิ่นในหน้าของเขา ตัวเอ็นกินหลอกยินหนีตัวหนึ่งกินหลอกขาดกระหอบเขาเลยอิจฉาดักหลอกดักเมืองเั็นที่ซื้อประถูกเขาถามตัวยังไงข้างยังน่ยเพื่อสั่งหยุดสั่งสางเลยวะตัวอ็นเขากินเขาเกี้ยงเบอร์หนูตัวกินอิ่มน่ย ขาดเงิยทุกวันมันเอาไปสืบไปขายทั้งไหลไปเขาถามเขาวางให้ก็ของหน้านกวางให้เอาไปหน่นเอาไปหลายยางตัวแล้วหันไปมันเอากินอิ่มทองก็ไปโดยท้ายเดียวเอาไปให้เขาปลูกเขายืมก็นี่เอาไปใส่หนีใส่ชิ้นก็ตั้งนั้น นกนี่หนีนี่สินี่การกูการเยืนกันหมดมันนกว่าบอกไอ้เรื่องภายในมีสิ้นแต่นี่อย่างเงี้วแต่ก็ห้าเกิดไม่ไม่ออกจากไทยไปเราอยากให้กิ้นได้ดังจะใช้พอเมเป็นดูแลรักษานะอันนั้นนะก่อนนะนนี่นะให้ยาสั่งกระเบื้องเกิดยังไง เนี่ยเพิ่นเถ่าเพิ่นแก่เพิ่นไปเบ้่อได้เพิ่นก็ล่าผ้าเขาก็ไปใส่หนีใส่หินพอแม่เจ้านั่นถึงเขาไปเขยเาไปสูบไปขายไปหยุ่นให้ฟังทั้งหลายเดาเอาไปแต่เขาปลูกเขาเยยงเขาไปเยี่ยงลูกไปเยี่ยงไก่เยี่ยงนกหน่อยนกอ้อนถึงฮะกินบ่ได้เหมือนเขาในกาหนาบ้านแม่ให้ถ่ห้องเก้าเขาจะไปรักษาดูแลนี่ถ้ำของนกแขก นั่นเจ้าของให้เจ้าของหน้าตั้งเจ้าของหน้าเดี๋ยวตั้งเออในตอวนี้มีถ้ำในตอวนี้ดีเรามีสติเหตุผลที่เขาตั้งดัดเจ้าของหน้าไปเลยอนุยากให้ถ้าเอาตามขอบใจถึงหน้าข้างล่างเขาก็เลยบอกขาดอยู่ถึงมดก็ะตือสารท่านบุนท่านยิน เดี๋ยวนี้อุปนิสัยราคาถึงกับซื้อกันถ้าเป็นนางก็เสียฐมันก็รักษาถึงอย่างนางแง่ถึงเป็นกาวนางสิกระดานเป็นเรี่ยงของหายินทาคือว่าถึงเป็นมนุษย์ เราก็จะไปน้ำมือหรากพอเห็นแล้วเราซี้ฮะบางทีเด็กไปเห็นไหนเห็นนีน้ำมือถนนหนทางจะถึงบกสลาอะไรบ้างก็บ่เดี๋ยสนใจนี่เกิดไปเห็นแล้วก็บ่ยินดีบางทีเด็กไปเห็นแต่แต่แตงแต่งแต่ตัวอยู่หั เสือมาจากการจัดงานเสือได้เห็นความเสือความงานเสือได้เต้นได้เต้นเต็มอกเต็มใจเต็มจิตของเล่าจิตไปแต่จะไม่เรื่องของกามมันคิดถึงสั่งคุณงามความดีแต่ทางเนี่ยถึงการทั้งเวลาตายก็ได้ทำความดีก็ได้เป็นคนง่ายเหลือถ้าจะเปลี่ยนแปลงจะ ตัวถ้ายังไมหายถ้าสนิมก็จะเนี่ถ้าแก่งเสียถ้าแก่งส่วนเนี่ยทั้งสามหนักหนอยนะคือทำใไ้คือจิตต่างนั่งคือนั่งท่าเพราะเหตุอันใดกันเหตุนั่นอยากได้ มีเสียง ในการบุญการกุศลก็ตายไปแต่ก็ไปเป็นเมื่อไทยอินมีสัมสาด้ระดึงมีความสุขความสบายจึงจิตท่านได้หน่อยหน่อยก็ออกผลใส่ง่ายโตมีสาบุคารามีสวยงามมีกาล่าธรรมสัภาเขาเศรษฐยาดาเป็นยุทึดเลยด้ระดึง ก็จะซึ้งกันในกาล่าหลังนั้นมีเสียงเดากไม้นางสุนันท่าแล้วก็สื่อเดากไม้สั่งกาล่าไหวคนนึงคนน้าปลูเสียงเดากไม้ฮะคนหน้าเล่นเงยเงยหลังน้าปลูกขึ้นดากไม้น้าเห็นเดากไม้ก็ดีขึ้นยึดเย็นใจด้วยเป็นเย็นเป็นกุศลท่านเห็นเล่าหรือไปเกิดเป็น นางส่าเทวดาเป็นเมียของพระอินทร์เป็นนท่าางคือ่าแม่สั่งจองฝากสารานา่คือจิตตาสั่งพระนั่งคนหน้าเมืองจะได้อาบเดี๋ยวสงสะดวกสบายมีความคิดนันคือสิ่งมีความคิดคือสิ่งมีความคิด น้อเสียสละความเมตตาเหนื่อยในหิวทำคุงามความดีตายไปก็ได้เป็นผู้คติอันดีอันชอบคือถืว่ามีความจิตเอาถึงจะกิเลสปัญหาออกน่ยเพราะมันเสียสละจ้างงานอย่างไรบ่มีความคิดที่สั่งความดีอันไดนี่จะตาแปลงแจ้งตายก็ตายไปเป็นนั่งเลยเนย พอไปเป็นนั่ในง่ายเขาอินกับสงสารมองไปใช้ก็จะเห็นนางพิสดารไปเกิดบันไดไป มีสถานที่ใดโดยพวกส่วนสูงที่เคยเกิดเปลี่ยนกัน ทุกสั่งทุกคนก็มาเกิดสวรรค์สั่งฝ่ามีความทุกข์เหล่อนเหล่นผลประมาณนางพิสดารหนึ่งเคยเป็นภรรยาของเล่าอยู่ไหนเราไปเกิดบันไหนเราเป็นตรงไหนบันไดมาเกิดนั่นเอง ก็อินทร์เพย์เป็นผู้ที่มีตาทิพย์จิตพระเนตรจิตพระจันคือหูดีตาดีสามารถได้ยินสามารถได้เห็นสิ่งที่ตัวต่างๆอาวุธกุศลบันดาลฮะ้ั่งไปสุ่งั่งไปหีต่างคติต่างๆกันประเทศต่างๆกัน ภพขาดต่างๆจะไปเห็นเือนถ้าไปเห็นจนหนแม่นง่ยเขาจบขอบยยิงไปเลยกลับเป็นถ่ายง่ายเลยแม่ฮะมาเกิดแม่จาเพื่อนไปดูสวรรค์สั่นต่านั่งไปเห็นตาสาดีมางนั่งไปเห็นของผิดความเป็นอยู่ทุกสบายแต่เสดวิเศษ มีอำนาจของบุญของกุศลที่คนเราหนังทำ้างอันนี้เกิดเพราะอันนั้นอันนั้นเกิดเพราะอันนี้บุญที่สั่งไว้ถึงจะเข้าใช่ไหมีร่วมกันเขาได้ยางนั่นเขาดียางนี่แต่ที่บางให้ฟังตลอดถึงบรรทุกิล่าอาบถูกกำพ้นกิล่าอาบนี้มาแต่คนผักคนเต้าอยู่เห็นอยู่เงาห่างสล่าง ก็เกิดเป็นหินแดงกว้านแบบนี้เป็นที่อ่อนเล่นที่สุด ถ้าอินไปนอนหันละโดยมากเนี่ยเวลานั่งหลุดนั่งคุยนั่งนั่งนั่งนี่นั่งสะดวกสบายประทับสะดวกสบายภาษาพระราชาแต่เหมือนมีเหตุการณ์อันใด เกิดขึ้นนี้นั่นกัดแข็งเป็นหินอันนี้ยางนั่นพยินจะต้องเล่นย่างที่แกแน่กันโลกนี่บันไดมันเป็น อันไดต่ไขคิดที่แกแน่เนี่ยเห็นหลักว่าแก้ไขเฉลี่ยเหมือนจะล่าถือเคยอ่อนกัดแข็งอย่างนี้เหตุอันหดอันหนึ่งเดี๋ยวอยู่ในสถานที่ใดก็อยู่ในสถานที่หนึ่งเนี่ยเอาหินเนี่ยเป็น เสียงบอกเสียนล่างการต่างๆถ้าหญิงเคยต้องเสียเหตุการณ์ย่างนั้นอธิบายให้เราฟังเราเห็นเราพอเราก็ดีใจแล้วั่นเลยอยากไปแบบอยากไปสวรรค์อยากไปชิมขอาคุณอยากไปอยู่ปาสาดอยู่น่อยากให้ความทุกข์ความสบายก็เป็นเรื่องง่าย นั่งก็นั่งนั่งยาใหม่ว่งนั่งคุณนั่งเที่ยวหาอยากหากินกันทุกอย่างลำบากกลัวสิได้เจอปากเจอท้องก็ละหนูก็ละวันไปเห็นเขาเห็นกล้องดีก็อยากได้อยากใจอินกับกให้ทำอยากใจก็ต้องรักษาศีลรักษาศีล ไม่ให้กินจัดเป็นให้กินจัดตายตาตายมันรักษาได้แต่ไห้นี่ท่านสิเดไปสวรรค์ถ้ายินแม่สอนยังนม่งลงย่างแต่ยินดีแล้วที่รักษาท่านรักษามัเก็บนนี่แล้วตาตายแม่กดแม่เห็นหลังตายไป เหว่อเหย่อนเพี้ยเหว่เหวนะตาตายก็ละหนึ่งบางที่ผมจะได้กินเลยแต่เนเ้็แต่เนื้อแต่เมื่อยจะหิวแต่ทุกอย่างเลยก็สิตั้งใจรักษาเอาหนึ่งไว้สวรรค์สั่งซายิ่งก็ชีวิตวิราของตัวอยู่มาหลายหนึ่งหลายวันถ้าอินเห็นยังนั่นแล้วนั่ง สิ่งที่ความเสียใจแน่ในจิตในใจ เอาจริงเอาจังเรือไม่ แต่ว่ามาจากสวรรค์มาจากเหตุเป็นตาตายยื้อทางหนาบนนั่นหาจินหาจินไปหาจินไปเห็น ตา มันพู้องลองตาตาตายแม่เลยมองดักดักยาวๆแต่ต้องเสียทับเลยอีกคืนเรื่องข้องเขาไปได้ตาตาคนดีตามันตายแบบดี ฮะพออินกับเทศเป็นตาทางทายเป็นตายนั่งข้าวออกมาพออินจะเห็นตาแม่หลับตาสีเหนือตาหยุ่งก็ซีบข้างหน้าพอหิวโหยขนาดนี้นั่าจะยังข้าวออกมาได้ถ้บรักษาสีมันถึงปากขนาดนั้นเควรคืนจะไปหน้าใส่ใจรักษาจริงจังเลยบอกเลยสอน มีศรัทธาสามารถต่อไปถ้าดินเป็นนี้มากสั่งสายมากคอยดูแลสอบกองถ้าหลงง่ายเรื่อยๆรักษาเป็นไปทั้งแง่ไหนสามารถหากินตาตายด้วยได้หลายหมื่นหลายล้านจะไม่กินเจ่ไหมขังใจวที่เองร่างกายมันอยู่วได้ทั้งตายถึงแล้วหรอ จะไปเกิดเป็นอย่างนี้ไปเกิดเป็นคนมาไปเกิดเป็นคนไปยินเลยตามสอนรักษาศีลนกรักษานี่อานิสงส์หน่อยคนรักษามีอานิสงส์มากกวนกรักษาสารรักษาตาใส่ตาหน้าเกิด มามันก็ตายเพื่อนชีวิตของมนุษย์เท่ากันว่าสั่นชีวิตของสวรรค์ทวาเงาเป็นกายหวังในตำรับตำล่าในตำแน่เป็นกายหวังอย่างเทวุฒิเทวดาเป็นเป็นสวนตัวใหญ่ใหญ่มาที่เจ็บใหญ่ม่เทวดาองค์หนึ่งบนบุญเลย มาเกิดเป็นมนุษย์ มาเกิดเป็นมนุษย์ประสั่งคุณงามความดีรักษาศีลให้ท่านท่านเป็น้นสามารถตาสนาอยากจะไปเกิดเรียนผัว เป็นเทวดาเป็น เมื่อเทววุฒิอีกคนคิดคนผูพอมาเกิดเป็นมนุษย์ทุกข์ยากลำบากเห็นพวกเกาสาบกรตัวดัดั่งก็ะบวกประมาท ต่างอกต่างใจต่างงานทำบุญต่างคุ้งามความดีจนอายุเขาที่เถาเสียแบบตายไปตายไปแล้วก็เกิดเป็นเทวดาอีก คือเก่าคนเดของเ่ินไม่ให้นีจัดโฮใหม่เง่นไม่ให้นีจัดดอกใหม่ที่ถ้ากันเสียกันเด่นเนี่ยไม่เกิดเป็นมนุษย์เป็นเถ่าเป็นแก่ก่อนคิดปีหล่อปียังตายไป มันไม่ทันได้กูข้าข้าวอยู่เวลาหายแล้วมันก็ไม่ทันได้คนแถวเลยข้าร้ายเจ้าดะก็จะเป็นคนขี้ขาดสังเ็จกตดูมาดูเท่าก็เกิดต่้งแต่คิดปีหลายปีตายไปเท่านั้นนั่นไม่ทันนี่จะคนแบบหนักนั่นบ่หายแบบหนักนั่นท่านใดก็ทองแถวเคยแถวนี่หมา้ถึงเรื่อ เทวดากับมนุษย์ มีความสุขความสบายที่แตกแตกต่างกัน ความจริงใจมันสุขพออยู่ระยะยาวนานมันก็พออยู่คือกันก็ไม่ออกเงินดาวมากขนาดนั่งถึงจะเาคำคุยกันนั่นนั่นนี่นี่นขี่ไปเว้นสิ่งหนึ่งคือกางแก้งง่ายแฉะนะพอมันเพิดมันเพิ่ม มันเมื่อ มันเน่า มันฟุกันคิดไมนใส่ มันไปคิดทีงว่านเวลาความเน็ดเหนื่อยหนหัวอันไหนมันปล่อย มันว่างเขาความทุกความพอใจนรกคนจัว่า มันถูกมันแน่มันลำบากเดือดร้อนอายุ แน่หน่อยมันก็คือยื่แน่เชื่อกันกับเข้ามานอนฟังเทศฟังธรรม นอนข้าวเดียวคือจะเน็ดจะเนื่อยจะเนื่อยจะหิวห่วงน้องห้าน้องกระทับเทมแข้งกระปวดขากระปวดเอวกระปวดขันไปนอนดูหนังตั้งล่ำเอนเบ็ดขึ้นเบ็ดวันมันก็คือยังพออยู่ได้แต่ก็เลยนางเดินยุบเดินดีอย่างหนนั่งนั่งยิ้มนั่งหงอตาใสเป็นตาแม่สีมันมีหงมีเหงาเคียความพอใจความดีใจความเพิ่มบริจิตตรองการเวลา ที่มดใจใจเพิ่มใจชอบใจยินดีมันเป็นนิสัยมีสวรรค์ความทุกข์ความสบายแต่ถ้าแน่เดียวกันถ้าใจมันทุกข์ใจมันสบายถึงเวลามันรองใจมันแน่นมันจะบอกเด็กคิดว่ามันลดการลดเวลาไปเหล่าเท่าใดบนคิดระยะเวลาที่ผ่านไปพอใจมันทุกข์ ขันบนมันทุกข์มันหนักมันลำบากลำข้าวนะมันระยะเวลาสั่นๆมันก็คือยังมันเง่ามันแน่กันเก้าไว้ยังสั่นผมาเทียบสวรรค์ในอกนรกในใจแต่ความจริงมันจะมีอยูไม่มีแหละสวรรค์มันอยู่ในอกนรกอยู่ในใจ มีท่านอยู่บนไหนก็อยู่ในใจขึ้กันบนอยู่บนอื่นคือแห้อกบรม มันสีเย่างสีลำบากลำข้างฝึกอบรมเจ็บท่านให้มันได้มันเห็นให้มันเป็นมันหูที่ออกจากทุกข์ต้องผ่านทุกข์มารับแจงแจกไขกายใจของตัวให้มันดีดีเสียมันเป็นไปบได้คือไม่มันสีลำงานแต่ได้มันก็เป็นบ้านเป็นเพื่อนให้เห็นบ่มารับแจงแจกไขเลยมาแตกลูก เท่าคือการอำนาจวาสนาที่นี่นะหน่าร้ายเหลือมาขนาดใดทำบกคุกอบรนกายใจท่องเสียนั่นก็บ่เห็นบ่เห็นบ่มีท่านมาท่านเมื่อให้ที่พคือุทธเจ้าท่านสั่งมาขนาดใดยึดตาสายหลับสว่างถึงเห็น นักผลอันได้เกิดขึ้นให้ก็ประพฤติปฏิบัตินั่เสียสละเนี่ยจะทำชีวิตของพระโอ๋ค์ากบ่ได้บ่เห็นบ่เป็นบ่ห็ ย่อมตาย เอากันขนาดนั้นจิตใจจังคอยเกิดธรรมะธรรมโมคุณให้อยู่แจ่มแจ้งตลอดสำหรับสาสางกิเลสปัญหาอาวิชาอุปาทานตกออกไปจากพระทายของพระองค์เกิดอาสวัสดิ์ไขมีใจผลกิเลสผลอาสวะทั้งหลาย เขาก็บุญจับว่าอำนาจวาสนาที่เขาเคยสั่งมาแน่นอนขนาดใบสัญญาขนาดใบใดมากขนาดใบให้ผมมีสัญญาตายง่ายให้แต่ความจริงมันก็เคยเห็นบ่เคยมันก็บ่เกิดมาเป็นมนุษย์มันบ่เคยมันก็บ่ยินดีในธรรมะธรรมโมมันบ่เคยมันก็บ่ยินดีได้ท่านศีลภาวนาแต่ว่ามันเคยมาอยู่ เว่นมันเซมาเวกันจังเวเขาได้จังเง้นดีเหลี่ยมเขาขอเพวกพ่อปนุ่มมันคือพ่อปนุ่มเวื่อไปมันไปเห็นอันใดดีเยี่ยมเกิดขึ้นยังต้องท่ามหัวหมากลงไปนักลงไปใส่พ่อปนุ่มมันไม่จางยุบมันบกพร่อกแบบข้เนุ่มเติมเข้าไปอีกอันนี้มันขาดบกบกพร่อ คือการสั่งความดีใส่กายใส่ใจของตัวเชื่อห่งรับที่เหลือปัญหา มันไม่มีเรื่องข้อหรอกนี่นี่วันเจอวันสิ้นให้มันพ่อเองพ่อว่าเป็นแก่ไปไหนไม่ไหวยังเพิ่มบอกรับจริงนะใจยังหัน ายมันสิข้างใจนั้นสิยังอยากยุบคือความอยากของใจเรื่องปัญหาของใจเรื่องโลกวันนี้เราข้อพระรัฐบาลก็ต้องเถิดสอนพระเจ้าโกลพยะโลกของยูเป็นนิดเห็นไหมื่งของใจอิ่มเป็นถาดแห่งปัญหามันของดูตลอดเวลา แต่ในทางโลก มันยังมีวันสมบูรณ์ยินบกเป็นเป็นสีขาเขางความอยากส่วนธรรมะธรรมโมเป็นยังไงมีวันอื่นมันเป็นตอนเที่ยงวันพ่อ เป็นอัรแต่พึกให้สอบให้อ้รมจิตใจของตัว เป็นไปถึงความพ่อของใจล่ะมันจะเสดมันดีเสด ขความสบายเกิดมันตายต่อไปอย่างนี้ทำดีก้นเดินทุกซ่อมไปแล้วขัดแต่งไปคนขี้มันไปมันอยากไปลำบากเขาไปเห็บเพื่อเฮ้าสั่งเพื่อเฮ้าตัวเองคืกตัวเองอยู่ไป ปลอยตามเรื่องของใจที่มักที่สอบไม่รู้ว่าได้อันไหนเราเคยปล่อยมาระยะง่ายนั่นมาเห็นความสงบความทุกข์ความสบายของคิดของใจให้บาดเหนียวที่สุดดัดแปลงแก้ไขบ่เชื่ออย่างที่เกิดปัญหาของใจสีเชื่อท่านของพระพุทธเจ้า มันหูมันเห็น มันดีมันเด่นมันหูมันเห็นมันดีมันเด่นมันสิตายของมันตายไปสักทีนี้จิตใจหน้าลงไปในแง่นั้นใจมันสิทุกข์สิสบายนี่คือการภาวนาการใายท่าการรักษาศีลเราเคยดี๋ยวยินเดี๋ยวสร้างแม่การภาวนาเขาก็เลยวสร้างแต่เขาทำว่าท่านได้ ว่าท่านเป็นด้านใจหรีบทำมันเป็นด้านใจให้บสอนให้ให้บฝึกให้บริสุทธิ์ฝึกให้ธรรมะของใจพยายามฝึกสอมอบรมคอยดูกลงดูไกล ายแหวนเขาก็ยังมาหาตาแท้ว่าหาครูบาอาจารย์ศึกษาอัตถมกาย่านใจของเขาจะไม่ค้นลดอยากอยาก่นเป็นคนที่สมบูรณ์รับสนบับเขาบวเถดบวเพิ่มบวหลุ่มบวหลงเ็นเกินเหตุเกินผลเทเปจนกบเก่ากบบัว อยู่ก็วัดก็ว่าก็ศาสนาเกิดมาเห็นพระเจ้าพระสงฆ์แต่เจ้านี่เมื่อหูเงินตาเป็นผุดแล้วว่าสนใจอันใดนี่ทำคือกันก็ตกต่อก็บัวว่าได้อันใดก็ตกดอกออกเกียวสรเนี่ยไม่คือว่าคมมีหางอยู่ไก่เขาก็มาเอาไปทำเรื่องทำล่างทำหวานเป็นประโยชน์ สำหรับ เขาห้องถ้านองเดียวกัน ถ้าเป็นสอนใจตื่นเต้น วัดเขาว่า เห็นเขามากนี่จะขู่จะคู่จะรับจะนอนจะหล่นจะเคลื่อนเขาถือมาดูมินมินท่า คนไทยนารับนาว่างนอนคุยกันหล่นเดี๋ยวเห็น ทำซ้องยึดก้นดีอันไหนมา้าวัดฝึกกายฝึกใจมันบริเวณนะถือว่าคุยว่าพักความกายถือแสวงหาคุณงามความดีต่างใจเดินจะกลมภาวนาเดินนี่เขาสินั่นไปเจอไปขายเมื่อเขาถึงเห็นคุณูเดียวมันก็น่าไปเบ็ด ประเทศเพราะคนไทยไม่ไทยคนไห้เพรว่ารักษาการเจ็บยาตาใสทุกสิ่งทุกอย่างอะไรนั้นก็เป็นไปเป็นประโยชน์อยากไปเหตุไปทำไปสูบไปคุยเขาเห็นมันใช้หนาตายไปเดียวเราครับของคนละ เอามาตาเขาก็เอามาหูเขาก็เอามาตาเขาก็เห็นหูเขาก็ได้ยินใจเขาเอามาส่วนจิต่เจามามันดีตัวพิถูกย่างไรเขาเป็นคนเดี๋ยวมีหัวใจเขามีหัวใจการศึกษา ดับทั้งโลก เขาก็ศึกษามาว่าสิเด็กเยอะหน้าเขาคิดเขาใจได้ ว่าันสิดีอกดีใจแต่ละมัดะว่างหลาย เพราะมันสีขายประเทศชาติเขาบวดีให้แต่ละว่าง ของมันเหมือนคิดไว้แล้ไปเกิดให้เขาดมสกปรกก็บวดีเอาไปหนีไปซ่อนแลเอาออกมาอวดแฉก เขาบ่ดีเขากับตำหนิคือกันเพราะมันใจคือกันค้นคือกันสอนตัวอบรมตัวเสมอเอาตามเยอะบ้างเมื่อละ